Ja, ich komm aus dem Knast, es kommen Tonnen in das Land, hab die Wumme immer mit dabei. Von Anfang an, du Lappen, rotz mal ein Kram. Dieser Stoff macht dich krank, das Rezept meines Erfolgs mit dem Kopf, Kopf durch die Wand. Dresscode Yamamoto, Nokia Shiroko. Ja, wir stechen zu, so wie Jungs aus Marokko. Du weißt, wenn deine Eltern kommen, ich kenn sie alle im Geheimdienst. Kosovo, hab Kontakte bis ins Pentagon. Chill mit dem Präsident im Jogger von Nike, wenn der Albaner kommt. Glaub mir, ist die Party vorbei. War auf der Titelseite Bild, schon früher der Bundeskanzler. Wum, wum, mach die Hayabusa. Gib mir Wum Wum, Wodka Maracuja. Die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. Gib Gas, Wum Wum, mach die Hayabusa, Busa. Wum Wum, mach die Hayabusa. Gib mir Wum Wum, Wodka Maracuja. Die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. Gib Gas, Wum Wum, mach die Hayabusa, Busa. Wum Wum, mach die Hayabusa. Nimm die Dumm, Dumm, sagt mein kleiner Bruder. Die Einsatzkommando startet ne Großrazzia. Nordafrikaner sprinten im Trikot von Mo Salah. AZ und ich lassen die Straßen brennen wie Julius Caesar. Für deutschen Rap beginnt ab heute eine dunkle Ära. Meine Albaner haben Kontakte bis zur rothschild Seko hat immer Luci Crino in der Jogginghose. Cruise in Staatskarossen rum wie Willem Alexander. Narben im Gesicht deutsche Throne-Album-Cover. Wum, wum, mach die Hayabusa. Gib mir Wum, Wum, Wodka, Maracuja. Die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. Gib Gas, Wum, Wum, macht die Hayabusa, Busa. Wum, Wum, macht die Hayabusa. Gib mir Wum, Wum, Wodka, Maracuja. Die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. Gib Gas, Wum, Wum, macht die Hayabusa, Busa. Wum, Wum, macht die Hayabusa. Nimm die Drum, Drum, sagt mein kleiner Bruder. Die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. up.